groß. Bleib an meinem Schoß. Schadi, was ist los? Bitte lass uns los. Merlin Mono, du und ich, was ne Combo. Frag mich nicht nach meinem Konto. Mag einen Film mit mir, komm schon. Merlin Mondo, du und ich, was ne Combo. Frag mich nicht nach meinem Konto. Mag einen Film mit mir, komm schon ja zwei Männer, nur ich und Musik, keine andere Sänger. Sie will kein Teddy Berry, sie will Cartier, sie will keine andere Parfüm, nur Chanel. Immer noch mit Akzent, Siki Siki, will mit Kurde Türken, Ananas Siki. Doch sie will Blindes und ein bisschen Piquet. Sie trägt Designer von jeder City. Baby, geh mal groß und schwarz, Range Rover. Heute Nacht fucked up, dem Sofa, schmeiße mit Blumen, Mr. Lover Lover. Einer zu groß, oh, oh, oh. bleib an mein Schoß, oh, oh, oh. Schadi, was ist los? Oh, oh, oh. Bitte lass uns los. Merlin Mono, du und ich, was ne Combo. Frag mich nicht nach meinem Konto, mag einen Film mit mir Concho. Merlin Mono, du und ich, was ne Combo. Frag mich nicht nach meinem Konto, mag einen Film mit mir komm schon. Come show.